Večeras, draga braće i cijene sestre, govorit ćemo o osobini ili svojstvu Allahove subhanu wa ta'ala blizine. Tako da je jako bitno da se zna da ovo večerašnje poglavlje, znači u knjizi u dijelu Ibnu Taymiye Rahmetullah Ali kada govori znači Allahove Subhanahu wa ta'ala blizini moramo da znamo da upotpunjava ona dva prva poglavlja poglavlje znači iz prošle koje smo ovdje pojašnjavali a to je svojstvo Allahove Subhanahu wa ta'ala prisutnosti i svojstvo ono koje smo radili prije toga a to je svojstvo Allahove Subhanahu wa ta'ala uzvišenosti Allahovog Subhanahu wa ta'ala uzdignuća iza darša. Tako da svaki onaj koji želi da sluša, da prati ovo poglavlje ili ovo predavanje, mora biti znači od samog početka uz nas. Ovo nisu, draga braća, opšta predavanja gdje se čovjek može uvijek uključiti i priključiti i nije bitno znači koliko uhvati i koliko propusti. U ovim poglavljima i ovome o čemu mi govorimo treba jako znači biti pažljiv, pažljivo slušati. Prije svega E, da čovjek ne pogrešno shvatio, razumio, pa onda na kraju znači pogrešno i prenio. Što znači da se mora e, shvatiti onako kako su shvatile prve generacije muslimana, raditi po tome i drugima ukazivati, druge podučavati tome. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala, kako smo kazali u svojoj plemenitoj knjizi, se opisao sa svojstvom uzvišenosti, zatim se uspomenuo da je Allah subhanahu wa ta'ala od značenja njegove uzvišenosti iznad svih stvorenja, znači iznad svih stvorenja, da je on subhanahu wa ta'ala iznad neba, iznad arša, iznad svih stvorenja. A također smo detaljno pojasnili u prošlom predavanju svojstva Allahove subhanahu wa ta'ala e, ili osobine e, njegovog subhanahu wa ta'ala prisustva. Prisustva sa njegovim, subha, e, sa njegovim znači, stvorenjima. I sve ove osobine koje mi znači navodimo su utvrđena draga braćo u Kur'anu i sunnetu znači, u, znači utvrđene su Kur'anom i sunnetom i mi kako smo u prvim predavanjima govorili nije dozvoljeno muslimanu koji vjeruje Allaha e, subhanahu wa ta'ala i poslanika Muhammeda alaih salatu wasalam da on stane da duma, da promiša, da razmišlja, da ključuje u smislu e, eh, ovom osobinom možemo Allaha subhanahu wa ta'ala opisati, a ovom osobinom ne. Ne, nego znači sve osobine moraju se crpiti isključivo iz Kur'ana i suneta poslanika sallallahu alihi wasallam. Zato kažemo da ovo poglavlje ima sličnosti sa poglavljem između Allahove subhanahu wa ta'ala uzvišenosti iznad Arša, iznad njegove stvorenja i onog poglavlja njegove prisutnosti. Znači to su, kako smo kazali u prošlom predavanju, koliko znači ima sličnosti koliko ima povezanosti, koliko znači je bitno da se svati jedno i drugo, da se drugo ne može svati bez onoga prvog ili prvo, znači mora se svati, mora se biti ubijeđeno da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad svih stvorenja, ali isto tako da je Allah subhanahu wa ta'ala prisutan sa stvorenjima, onako kako to njemu subhanahu, subhanahu wa ta'ala dolikuje. Zato kažemo da ehli sunne, sjedbenici, Muhammed alihi salatu wasalam, njegovog menheđa, njegovog puta, njegovog svatanja, njegovog prezentiranja vjere i razumijevanja vjere, vjeruju, draga braćo i cijene sestre, da Allah subhanahu wa ta'ala uzvišeni iznad stvorenja, iznad stvorenja kako njemu subhanahu wa ta'ala to dolikuje i njegovoj uzvišenosti. Moramo navesti nekoliko ajeta prije nego što pređemo znači na osobinu, na osobinu znači Allahove te bareke ve taala blizine sa stvorenjima. Prije svega Allah subhanahu wa taala u suri Al-An'am u 18. ajetu kaže: "Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al hakim al khabir." I je pokoritelj, znači Allahu lijepo ime El Qahir, i on je pokoritelj iznad robovima svojim a on je mudri, obaviješteni, odnosno možemo kazati el habir, znači da je on obaviješten o svemu, ali isto tako ima znači obuhvata znači da je on sveznajući. U suri El Ala, prvom ajetu, Allah Đelešanu kaže Sebi hisme rabbikel Ala. Pogledajte, znači, slavi, Allah Đelešanu ređuje, slavi ime gospodara svoga svevišnjeg. Znači, slavi ime gospodara svoga svevišnjeg. Zatim Allah Đelešanu u suri Ešura u četvrtom ajetu kaže Lahu ma fis samavati wa ma fil ard wa huval alijul azim. Pogledajte, njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, on je svevišnji i veličanstveni. El Ali, znači u prvom ajetu El Ala, ovdje El Ali. Allah Đelešanu se opisujemo i imenima onaj koji ima, znači, mogućnost mogo je e, ova imena i njihova značenja pročitati u knjizi koju, koju smo izdali. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri isto e, šura u 51. Innehu aliyun hakim. On je zaista uzvišen. Aliyun hakim i mudri. Zatim u suri Anisa u 34. majet Allah Đelešanu kaže Inna Allahe kane aliyan kabira. Allah je zaista uzvišen i velik. Znači, sva ova imena Anova Tala ukazuju na njegovu Tebarek i Tala uzvišenost i na svih stvorenja. Da je on Subhanahu wa Tala svojim e, veličanstvenim bićem udaljen od stvorenja. Znači, uzvišen i udaljen od stvorenja. Ne dodiruje se Subhanahu wa Tala, znači svojim bićem sa, sa ovim fizičkim tijelima, fizičkim tijelima stvorenja. Zatim, draga braćo, kako vjerujemo i kako smo obavezni da vjerujemo, kako nas znači obavezuje Kur'an i sunet poslanika sa da je Allah djelovala uzvišen iznad stvorenja, također ehli sunne vjeruje da je Allah subhanahu wa ta'ala blizu svojih robova. Subhan, pogledajte. Kako vjerujemo da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad stvorenja, također moramo da vjerujemo da je Allah subhanahu wa ta'ala blizu svojih robova i da se odaziva dovi nevoljnika, svakog onoga koji zamoli, svakog onoga koji digne ruke i pozove i dozove Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Jer Anuhu to potvrđuje i ovo je ajet koji ukazuje na Allahu subhanahu wa ta'ala blizinu. Znači ajet iz sura Al-Bekare 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ A kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam sigurno blizu. Fa inni qarib, kaže Allah Jelšan, ođibu da'vete da'i iza da'an, fal jeste džibuli, val ju'minu bi la'allahum jeršudun. Zato kaže Allah Jelšanuhu, znači da je on sigurno blizu, pa kaže odazivam se molbi molitelja, kada me zamoli, kada me pozove, kada me dozove, Allah Jelevala garantio da će se odazvati. Zato kaže Allah Jelšanu, zato neka oni, pozovu mene, znači, ili onome što Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da se odazovu. Da se odazovu, zato se mora svaki onaj koji čuje Allahu subhanahu wa ta'ala da se odazove Allahu subhanahu wa ta'ala. Da vjeruje, وَلْيُؤْمِنُوا bi Mora da vjeruju, znači, Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala kako bi. Znači, Allah žele vala takve upute. Jer Allah žele kaže, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Samo tako mogu biti na pravom putu. Samo tako, znači, mogu biti na onom pravom istinskom putu koji svaki čovjek i mumin priželjkuje. Jer je jedini taj put koji vodi, koji vodi u vječnost. U vječnost gdje će ljudi i stvorenja znači, uživati. Zatim e, imamo Ibn Ebi Hatima koji bilježi predaju zbog čega ili sebe objave ovog kuranskog ajeta. Šta je znači sebe da je Allah Đelevala objavio ovaj kuranski ajet? Pa on kaže da je neki Arab došao kod poslanika sallallahu alihi vseleme i rekao Allahov poslaniće i ovo jako bitno znači da se svati. Allahov poslaniće i je li naš gospodar blizu pa da ga šapatom prizivamo pogledajte, pa da ga šapatom prizivamo ili daleko pa da ga glasno zovemo pa zato nakon toga znači nakon ovog upita nakon ovog pitanja poslanik sallallahu alihi vseleme šutio. nije odgovorio Tek nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje ovaj kuranski ajet, a kada te moj rob ili moji robovi, znači upitaju za mene, ja sam ta inni karib, ja sam blizu i odazivam se na sve molbe molitelja, kogod zove, kogod doziva Allaha subhanahu wa ta'ala, što ima značenje, znači ako sam im naredio da me zovu, pa neka me zovu i ja se njima, ja se njima odazivam. Jer Allah Đelešanu naređuje dovu. Naređuje dovu da se samo od njega traži, da se samo on subhanahu, subhanahu wa ta'ala znači moli. Zatim imamo ajet u suri Al-Araf u 56. On djela Đelšan kaže Inna rahmeta Allahi karibum minel muhsinin. Zaista Allahu subhanahu wa ta'ala milost blizu, znači oni koji dobra djela čini, blizu je zinitelja. Šta je blizu? Blizu je Allah subhanahu wa ta'ala e, milost. Zatim imamo hadis koji bilježi Buharija i Muslim. E, kaže, znači u hadisu koji bilježi Ebu Musa, odnosno prenosi Ebu Musa, bilježi Buharija i Muslim, kaže Kuna ma'a Rasulillahi sallallahu alihi wasallam fi gazat Faja'ana la nes'adu šerefa vela na'lu šerefa vela nahbitu fi vadin ila rafa'na svatena bit takbir قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم ما تدعون عصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راهلته Pogledajte kako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pojasnio ovu situaciju gdje kaže Abu Musa radi Allah anhu da su jedne prilike bili s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u jednoj bitci Pa kaže, kada god se uspinjali na neko brdo ili na neki vrh, ili se, kaže, spuštali u dolinu, uvijek smo glasno izgovarali tekbire. Pa je, kaže, prišao poslanik sallahu alihi vseleme i rekao, o ljudi, budite blagi prema sebi. Vi zaista ne zovete nekoga ko je gluh ili ko je odsutan. Vi zaista molite onoga koji sve vidi i sve čuje. Pa zatim kaže na kraju hadisa poslanica Seleme, onaj koga dozivate, bliži vam je od vrata vaše jahalice. Allahu akbar. I ovaj hadis bilježi Buharija, Buharija i Muslim. Što vidim da su ashabi poslanika sallahu alihi veseleme, dok su išli, znači, dok su se e, peli na bilo koje od brda e, ili dolinu, kada su se spuštali, prilikom, znači, njihov, e, prilikom, znači, e, u trenucima kada se peli na to brdo izgovarali su riječi Allahu Ekber, a kada se spuštali u dolinu, oni su tom prilikom izgovarali riječi Subhanallah. Znači, pa je Allah subhanahu wa, e, pa je poslanik sallallahu nakon toga što je čuo da oni glasno izgovaraju, da glasno veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala, pa im je ukazao da oni ne zovu, znači, nekoga ko je gluh, ko ne čuje ili ko je, znači, odsutan. Nego ukazuje da oni dozivaju, da oni veličaju onoga koji sve vidi i koji sve čuje. Pa zatim, znači, poslanik sallahu alijih i veselem potvrdio da onoga, znači, koga oni dozivaju da je taj bliži, bliži njima od vrata njihovih, znači, jahalica koje su, koje su jahali, subhanallah. Zato, od draga braćo, treba da znamo, kako ehli sunet tvrdi, da je gospodar subhanahu wa ta'la blizu svojih robova. Vidi ih, zna njihovo stanje, čuje njihov govor i zna svačiju potrebu svakoga onoga, znači nevoljnika svakoga onoga ko dovi, ko ne dovi ko tra... Allah subhanahu wa ta'ala znači da ti iskažeš i ukažeš gospodaru ti tišti me to i to, tražimo tebe to i to Allah subhanahu wa ta'ala zna zna za tvoje stanje zato kada ova spoznaja i ovo ubjeđenje ulije se u srce bilo kojeg groba takav pazi dragi brate i cijene sve šta radi šta priča, čime se bavi. On je svjestan, znači, u svakom trenutku. Svjestan je, znači, da Allah subhanahu wa ta'ala motri da naziri njegovo stanje, bilo da se radi o tajnom stanju ili javnom. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala ništa od toga nije skriveno. Zato rob, dragi brate i cijenac, sestro, čvrsto vjeruje da je njegov gospodar uzvišen. Uzvišen iznad svih stvorenja, ali u isto vrijeme vjeruje da je Allah subhanahu wa ta'ala blizu svojih stvorenja, osobinom savršenog znanja, sluha, moći, snage, nadziranja i drugih osobina, znači Allahovog tebara kevetala rububijeta gospodarstva. Zato što Kur'an ukazuje, draga braćo i cijene sre, da Allah subhanahu wa ta'ala nije osutan na svojih stvorenja. Allah Đelešanu kaže u suri Al-Araf u sedmom ajetu وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ Jer bi nismo odsutni bili. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah subhanahu wa ta'ala bio odsutan od stvorenja što ima značenje Allah sve vidi njemu se ništa znači ne može sakriti niti on jednog trena biva odsutan ozna skrivene poglede i ono što grudi što grudi taje zato draga braćo i cijene sestre onda kada čovjek bude svjestan Allahovog subhanahu wa ta'ala prisustva a posebno kada je u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala on će u tom trenutku izgraditi znači kod sebe samo kontrolu tako da će se uzdići na najveće stupi, stupnjeve u prilikom obavljanja bilo kojeg od ibadeta. Zbog čega? Jer kaže poslanik sa Allahu alijih vasadam i dobro znate kada je upitan o ihsanu, dobročinstvu, pa je kazao da to ima značenje da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala kao da vidiš. Ali ako ti njega, znači nisu stavljeni da vidiš, zaista on tebe tebe vidi, zaista on tebe gleda i nadzire. <coughs> Od Abdullah ibn Omera radi Allahanuhu da je poslanik sallahu alihi vseleme kazao, pogledajte ovaj hadis. Iza kane ahadukum yusalli, fa la jepsuku qibele veđihi, fa inna Allahe qibele veđihi iza salla. Ovaj hadis bilježi Buharija i Muslim gdje kaže kada neko od vas bude klanjao, kaže poslanik sallahu alihi vseleme, neka ne pluje ispred sebe, odnosno neka ne pljuje u pravcu svoga lica, jer Allah subhanahu wa ta'ala je ispred njega, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala ispred ili u pravcu njegovog lica, znači kada je u namazu. I ovaj hadis bilježi Buharija, Buharija i Muslim. Zatim imamo drugi hadis od Ubadeta ibn Samita kala kala Rasulullahi sallallahu alihi wasallam in efdala imani en ta'ale enna Allahe hajthu ma kunt u prevodu znači, znači ima hadis značenje, najbolje je vjerovanje, najbolji je iman biti svjestan da je Allah subhanahu wa ta'ala sa čovjekom ma gdje on bio. Znači da si svjestan da znaš da je Allah subhanahu wa ta'ala uvijek, uvijek s tobom, gdje god da se nalaziš. Ovaj hadis bježi taberani, a kada je šehu Islaminu Temije u svom dijelu Akedetul Vasitije navodio i e, ovaj hadis kazao je, znači dao je ocjen da je hadis dobar da je hadis dobar. I ovaj hadis, draga braće i cijene sestre, utvrđuje svojstvo Allahove subhanahu wa ta'ala prisutnosti s njegovim stvorenjima. A sama spoznaja da je uzvišeni Allah opisan ovim svojstvom jedan vid najboljeg, znači e, vid najboljeg vjerovanja. Vid nečega što je dostiže vrhunac, vrhunac u vjeri. Što jasno ukazuje, kako kažu učenjaci, draga braćo, da je spoznaja ili znanje, da posjeduje znanje i spoznaju o Allahovim lijepim menima. I savršno najbolji dio imana Allaha te bareke ve taala. Znači najbolji dio imana Allaha te bareke ve taala. Mi smo već govorili u prošlom predavanju da ova osobina Allaha subhanahu wa taala njegovog prisustva sa stvorenjima se dijeli na dvije vrste. Prva vrsta je opće Allahovo prisustvo koje obuhvata sva stvorenja i ono posebno Allahovo prisustvo koje obuhvata samo vjernike i ko želi, ko nije znači pratio, trebao bi znači pokušati da dođe do snimka da posluša znači ovo ovo predavanje koje su detaljno pojasnili. Međutim ovaj hadis koji smo citirali ukazuje da bude svjestan dragi brate i cijena sestro da te Allah subhanahu wa taala gleda, da te Allah subhanahu wa taala nazire, da vidi tvoje postupke, vidi tvoje stanje, vidi tvoja djela, čuje tvoj govor, vidi tvoje mjesto jer uzvišeni Allah subhanahu wa taala je uz svoja stvorenja, znači sa svojim stvorenjima, svojim savršenim znanjem kao što je došlo u Kur'anu, znači u suri e, Šuara 218. 20. gajte djela Žešom kaže Elezi jarake hine tekum wa taqallubaka fi sajidin innahu huwa as-samil alim pogledajte kako završava zadnji ajet 220 ta kako otpočinje Allah što kaže koji te vidi kada ustaneš u drugom ajetu da sa ostali molitvu obaviš znači Allah što te vidi u tom stanju jer on doista pogledajte završetka jer on doista sve čuje i sve zna. Sve čuje i sve zna. Ovi ajeti hajt, znači, koje smo citirali, govore o svojstvu Allahove Tebareke Otala blizine i prisutnosti i to uopšte nema nikakve kontradiktornosti sa onim ajetima koji govore, znači, ajetima i hadisma poslanika sa Allahu alijih i vaseleme koji ukazuju da je Allah subhanahu wa ta'ala iznad stvorenja. Jer, znači, da bi se ovo shvatilo učenjaci kažu ono što mi već smo mnogo puta spomenuli da Allahu subhanahu wa ta'ala njegovu uzvišenom biću njegovim savršenim osobinama nema ništa što je slično on je znači blizu stvorenja iako je iznad njih i to je obaveza da vjeruje svaki vjernik znači da vjeruje da je Allah subhanahu wa ta'ala uzvišen i da je Allah subhanahu wa ta'ala blizu jer vjerovanje u Allahovu uzvišenost njegovu blizinu i prisutnost nikako, nijukom slučaju ne ukazuje da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje svojstva, znači ova svojstva kojima se opisao, koja liče svojstva stvorenja. Zato će mnogi pitati, ili neko znači postavljač pitanje, postavljali su i prije nas pitanja, kako je moguće da Allah subhanahu wa ta'ala znači bude iznad stvorenja, a istovremeno zajedno s njima u njihovoj blizini. Razumijete, kako je znači moguće da Allah subhanahu wa ta'ala bude iznad stvorenja, istom trenutku, znači istovremeno zajedno s njima u njihovoj blizini. Učenjaci su kazali da odgovor na ovo pitanje možemo naći u Kur'anu. Kako možemo naći u Kur'anu? Zato što Kur'an, draga braćo, spominje znači i Allahovu tebare vetala uzvišenost, a isto tako spominje Allahovu tebare vetala blizinu s njegovim stvorenjima. Zatim u sunetu poslanika sallahu alihi wasalam i sunet spominje i jednu i drugu osobinu i konsenzus učenjaka. Allahu akbar. Kada kažemo konsensus učenjaka, ehli subjeta tvrdi da je Allah iza stvorenja svojim bićem i da je isto tako blizu svojih stvorenja ovim osobinama kojima smo naveli, znači mi vjerujemo čvrsto i slijedimo, slijedimo njihov put, a pravilo a pravilo znači za svatanje, razumijevanje svih ovih osobina jeste, draga braćo, da Allah te barek vetala, nema ništa što mu je što mu je slično što je slično znači Allahu te bareke vetara u pogledu njegovog te bareke vetara uzvišenog veličanstvenog bića i znači njegovi savršeni osobina jer kako su već mnogo puta kazali da je jedno od njegovih stalnih svojstava ova Allahova te bareke vetara znači opća uzvišenost a isto tako i opća i posebna prisutnost znači prisutnost Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala I ovdje je jako bitno znači, napomenuti da čovjek svati, da svaki onaj koji vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala svati, da njegova blizina, znači Allaha subhanahu wa ta'ala i uzvišenost su spojivi. Zbog čega? Zbog njegove veličine i moći i njegove sveobuhvatnosti i on je iznad, znači on subhanahu wa ta'ala je iznad, a istovremeno je blizu i obrnuto. Zbog čega je znači moguće ovaj spoj? moguće, draga braćo, znači zbog Allahove Tebare Kvetala veličine, njegove moći, njegove sobuhvatnosti da se shvati. Zato njegova o, o, svojstva, osobina o kojima mi govorimo, nisu slična osobinama stvorenja. I uvijek oni koji negiraju mogućnost spoja između ovih osoba, oni negiraju zato što su shvatili e, ili kada se spomene bilo koja od Allahovi subhanahu wa ta'ala osobina, oni shvate E, na svojstven način, odnosno poisto vječuju, odmah, znači prvo na um što padne jeste, kada Allah djelovala spomene uzvišenost, oni to povezuju sa stvorenjima, kako se oni uzdižu, znači na drugi stvorenja. Blizina, bliskost, prisustvo kao što je prisustvo stvorenja. I on nikada ne mogu onda shvatiti, niti razumijeti ovo kako su razumijele, znači prve generacije, prve generacije e, muslimana. Također, draga braću i cijena sest, e, cijene sestre, o, Allah subhanahu wa ta'ala od njegovih lijepih imena kojima se opisao u svojoj premetoj knjizi jeste ime El Qarib, onaj koji je blizu. Znači, a svojstvo Allahove blizinje učenjaci dijeli na dvije vrste. I ovo je jako bitno da se zna. Znači, prva vrsta, znači Allahove subhanahu wa ta'ala blizine je opća Allahova blizina. Ona koja se odnosi na Allahovo savršeno znanje koje je sveobuhvata, sveobuhvatno Allahu subhanahu wa ta'ala znanje, na što upućuju hadisi i koje... Zatim druga vrsta imamo, znači posebnu Allahovu subhanahu wa ta'ala blizinu koja se opet dijeli, opet dijeli na dvije vrste. Prva vrsta, znači od ove druge vrste, je njegova blizina sa onim koji ga doziva i koji ga moli. Poput riječi, znači u ajetu kuranskom gdje smo kazali, za selaka ibadi anni fa inni karib. Kada te robovi upitaju za mene, zaista sam ja, znači, blizu. I rekli smo i kazali smo da je ovaj ajet, znači, objavljen povodom onoga sahaba koji je pitao poslanika sa Allahu alihi vaseleme, Allaho poslaniće, je li naš gospodar blizu pa da ga šapatom prizivamo ili je daleko pa da ga glasno zovemo. Zatim druga vrsta, je poput riječi poslanika sallallahu alihi vseleme. Pogledajte, hadis bilježi Tirmizi, Nesai a, i e, a, El Hakima, šeheh Albani kaže da je hadis vjerodostojan. Akrebu ma je kunu rabbu min al abdi fi džav fi lejli ahir. Fe in istetaten te kune mi'men jezkuru Allahe fi tilke sa'a fe kun. Kaže poslanik sallallahu alihi vselem, gospodar je najbliži robu. Ovo nije onaj hadis gdje kaže se u hadisu akre ma yakunu kunul abdu min rabbih. Znači, e, e, trenutak kada je rob najbliži svom gospodaru, kaže poslanik sallallahu Allahu wa sallam huwa sajid. Je trenutak kada je on na seđdi. Fa ekselu a, pa kaže poslanik sallallahu sa pa povećajte u tom trenutku vaše dove. Međutim, ovaj drugi hadis ukazuje, pa kaže poslanik gospodare najbliži svom robu u posljednjoj trećini noći. Pa kaže, ako su mogućnost da budeš u tom trenutku od onih koji Allaha subhanahu wa ta'ala spominju, kaže, budi. I ovaj hadis, draga braća, ukazuje na Allahu blizinu općenito sa onim koji mu pokornost čine. Znači, pogledajte, mi smo podijeli, prva je, znači, e, opća Allahova blizina, koja odnosi se, znači, na Allahu subhanahu wa ta'ala savršeno znanje koje je sve obuhvatno znači, upućeni hadis koji smo prije citirali kuranski ajd. Zatim, druga vrsta, To je posebna Allahova blizina koja se opet dijeli na dvije vrste. Prva, znači e, da je blizu svakog onog koji ga doziva i koji ga moli, poput kuranskog ajta, i zatim ova druga vrsta poput riječi poslanika sallahu alihi vseleme, znači da je gospodar najbliži svom robu u posljednoj trećini noći, gdje kažu učenjaci da ovaj hadis ukazuje na Allahu blizinu općenito sa onima koji mu pokornost čine. Dok onaj prvi hadis na početku predavanja, od Ebu Musa, znači gdje kaže e, da smo bili sa Allahovim poslanikom sallallahu alihi vselem u jednoj bici, kada god se usmjali uz brdo ili bili na vrhu brda ili se spuštali u neku dolinu, uvijek smo, znači glasno izgovarali tekbire. Pa u tom priliku on prišao poslanik sallallahu alihi vselem i kazao, ljudi, budte blagi prema sebi, vi zaista ne zovete nekoga koji je gluh ili odsutan, vi zaista molite onoga koji sve vidi i sve čuje onaj koga dozivate bliži vam od znači vrata vaše jahalice i kazali su da hadis bježi Buharija i Muslim ovaj hadis ukazuje na posebnu Allahovu blizinu sa onima koji ga dozivaju znači dovom tražem i znamo da ima dova da se dijeli opet na dvije vrste E, dua talevatu, e, dua sana, znači na Allaha subhanahu wa ta'ala. Imamo dovu traženja kojom dovimo, tražimo, išćemo da Allah subhanahu wa ta'ala naše potrebe, a drugo znači je sana pohval, dova pohvale Allaha te bareke wa ta'ala i veličanja. I veličanja. Tako da vidimo znači su odnosi na posebnu Allahovu blizinu sa onima koji ga dozivaju, koji ga pohvaljuju, koji ga veličaju, znači kako su učinjaci učinjaci kazali. Zato ovo svatanje, i ovo razumijevanje i ovo uvjerenje, ovo vjerovanje uopšte nije znači u oprečnosti sa Allahom te barek i vatala uzvišenost. Nijukom slučaju. Jer njegova blizina nije kao blizina stvorenja. Znači, Allahova te barek i vatala blizina nije kao blizina stvorenja njihovi fizičkih tijela. Nijukom slučaju. Jer Allah Đelešanu kaže Lejsa ke mislihi šaj um vahuva sami ul basir. Niko nije kao on. A Allah subhanahu wa znači niko nije kao on, ali on sve čuje i sve vidi. Ovdje isto tako treba da se kaže da ovo značenje ima znači i obuhvata, kako kažu učenjaci, sve što važi u vezi Allahovog tebare ve ta'ala bića zata, a tiče se po isto poistovječivanja, kažu važi i za nje svojstva. Kao što mu niko nije ravan i sličan u pogledu bića, također mu niko nije ravan u pogledu njegovih svih osobina kojima su on subhanahu wa ta'ala opisao. Zato da bi ovo svojstvo, draga braće i cijenje sestre, shvatili, odnosno da bi olakšali e, da shvatimo, da razumijemo znači ovo poglavlje, navešemo ajet e, u kojem Allah Đelešanu kaže hadis poslanika sallahu alihi wasallam. Prije svega iz sure Zumer 67. ajet je Allah Đelešan kaže وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Razmislite ovom kuranskom ajetu. Allah Đelešanu kaže Oni nisu shvatili Allaha subhanahu wa ta'ala istinskom spoznajom. Ili oni ne veličaju Allaha te bareke wa ta'ala onako kako je on zaslužen da se veliča. A zemlja, Pogledajte, kaže, čitava zemlja će na sudnjem danu u šaci njegovoj biti. Allahu akbar. A čitava zemlja će na sudnjem danu u šaci njegovoj biti. Kad čovjek razmisli i promisli Allahovu moć, Allahovu snagu, njegova svojstva, osobine, da će čitava zemlja u šaci Allahove te bare kvetala biti na sudnjem danu. Ne samo to, osamavatu matvijatum bijemini. I da će nebesa biti smotana u njegovoj desnici. Pa kaže Allah Đelešanuhu, Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Hvalje neka je on, veličanstven Allah Tebareke Vatala koji je visoko iznad onih koje njemu ravnim smatraju svakom onome koji pokušava da poistovjeti, da svati, da razumije, da pomisli da su Allahove subhanahu wa ta'ala osobine poput osobina e, stvorenja, ima ovaj kuranski ajd da promisli i da razmisli. Da promisli i da razmisli. Zatim kaže poslanik sallahu wa wasalame u hadisu koji bilježi i Buharija i muslim od Ebu Hurere radi Allahanuhu da je poslanik sallahu wa sallam rekao uzijet će Allah zemlju na sudnjem danu a smotat će nebo u svojoj desnici zatim će kazati ja sam vladar gdje su zemaljski vladari. U drugom hadisu, znači u drugom rivajtu kod muslima, kaže zatim će smotati zemlju u svojoj ljevici, a zatim će kazati ja sam vladar gdje su silnici, gdje su oholnici. Zato je šejh Ibn Sajmir Rahmetullah Ali kada je navodi ovaj, kur, uh, odnosno ovaj hadis poslanika sallahu alihi vasalame kojeg smo citirali i kana kane ahadukum yusalli fala jabsuku qibla wajhihi fa inna Allah qibela vajihi da salla Kada neko od vas bude klanjao, neka ne pluje ispred sebe, jer je Allah ispred njega, odnosno ispred njegovog lica, čim je znači stupio, čim je stupio u namaz, a hadis bježi Buhari i Muslim, kako smo kazali. On kaže da postoji nekoliko koristi i u, znači, iz, u, u, citiranom, u citiranom hadisu. Pa kaže, prije svega uzvišeni Allah je ispred klanjača. Uzvišeni Allah je ispred klanjača. Pa nastavlja, ali treba kazati, da onaj koji je rekao da je Allah te bareke ve taala ispred klanjača također je kazao da je Allah iznad neba da je Allah subhanahu wa taala iznad arša i da nema kontradiktornosti između toga jer je moguće kaže kombinovanje i spoj sa tri aspekta pogledajte znači uvijek nam e, Šejbnu se mini pomogne da shvatimo i da razumijemo ove mesele. Kaže, moguće spoj sa tri aspekta. Prvi, kaže, Kur'an i sunnet, odnosno šarijat spominju navedene osobine i ukazuju na spoj navedene osobina. Znači spominju jednu drugu osobinu. A ono što je Kur'an i sunnet, ili ono što Kur'an i sunnet spoje, u tome ne može biti protiv riječnosti i kontraindikacije. A da se kaže imali ili da postoji kontradiktornost, ne bi znači bili spojeni u Kur'anu i sunnetu. Ne bi Kur'an spominjao znači jednu i drugu, jednu i drugu osobinu. Zatim drugi način, kada je moguće nekada da nešto može biti visoko iznad tebe, a u isto vrijeme ispred tebe. E pogledajte kako navodi primjer. Kaže, kada pogledamo u jutarnjim satima izlazak sunca, možemo zaključiti da se nalazi ispred nas. Ali kada sa sigurnošću znamo da je visoko iznad nas, također ovo možemo zaključiti na kraju dana kada sunce zalazi. Pa kaže, stoga kada je ovo moguće kod stvorenja, da se nađe spoj između navedenih osobina preće je da postoji spoj između savršenih osobina uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala bez imalo sumnje i dvojbe. I treći način kaže kada bi pretpostavili da nije moguć spoj kod stvorenja između ove dvije osobine kažemo da tak slučaj nije odnosno da nije slučaj sa stvoriteljem stvorenja kada bi znači pomislili i kada bi shvatili i razumjeli da ne možemo napraviti ovaj spoj kod stvorenja između ove dvije osobine. Kaže, takav nije slučaj sa stvoriteljem stvorenja. Jer naš gospoda nije poput stvorenja, niti nešto sliči Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala u njegovim osobinama. Pa kaže, također se može zaključiti iz navednog hadisa na obaveznost i lijep uh, ede prema Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala i isto tako kaže onog trenutka kada klanjač bude čvrsto vjerovao u ovu navedenu osobinu da je uzvišenala ispred klanjača ostvarit će straho poštovanje i poniznost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I ovo sve navodi znači u komentaru šerhu akidetu vasitije, u komentaru akidetu vasitije ovoga djela od Ibnu, Ibnu Taimije. I mi ćemo na kraju, draga braće, navesti još nekoliko stvari koje je e, trebamo da znamo iz navedenog predavanja. Prije svega, ovo svojstvo prisustva ili svojstvo prisustva Allaha subhanahu wa ta'ala i njegove blizine je istina. U svom stvarnom značenju. Ali to prisustvo, znači i blizina, je onako kako to doliko Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala i nije ni u kom slučaju ni nalik na bilo koju vrstu znači prisustva i blizine stvorenja za stvorenjima. Jer Allah Đelešan, kako smo kazali, lejsa ke misli šej, vahuva semijul basir, niko nije kao on, on sve čuje i sve vidi, ili drugi ajet u suri Merjem, u 65. Allah Đelešan kaže, hel ta'lemu lehu semija, znaš da ima neko njemu sličan. Znači nema niko da je sličan Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala ili znači sura Ihlas u četvrtom majetu gdje Allah kaže velam yakun lehu kufuwan ahad. I nikomu rava nije. Zato pripadnici Ehli sunneta, draga braćo i sjene sestre, su saglasni oko svih osobina, svi svojstava koja su spomenuta u Koranu i sunnetu i obavezuju na vjerovanje u njih da se prihvate onako kako su znači došla u stvarnom značenju, a ne u prenesenom kako znači pokušavaju određene sekte da onaj svate i da druge područje. Zatim ovo prisustvo i blizina ne znači ni u kom slučaju da se Allah subhanahu wa ta'ala miješa sa stvorenjima ili da se nalazi znači na njihovo na njihovom mjestu svojim svojim uzvišenim bićem zato je znači ispravno shvatiti i razumjeti onako kako su shvatile prve generacije muslimana i ako shvatimo kao prve generacije muslimana nikada nećemo znači shvatiti na pogrešan način na onaj način kako su shvatile ove određene sekte sekte u islamu i na kraju ćemo završiti riječima Ibn Taymije rahmetullahi alejhi kada je kazao ono što je spomenuto, pogledajte, pa ono što je spomenuto u Kur'anu i sunnetu od njegove blizine i prisustva nije u proturiječnosti sa onim što je spomenuto od njegove uzvišenosti i uzdignutosti. Jer niko nije sličan njemu uzvišenom u svim svojstvima i on je uzvišen kada se približi i blizu u svojoj uzvišenosti. Pogledajte završetka kaže i on je uzvišen kada se približi i blizu u svojoj uzvišenosti. I ovo je naveo znači Ibn Taymije rahmetullah ali u dijelu Akidatul Vasitije. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam olakša da shvatimo da razumijemo ove osobine i svojstva kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao onako kako su shvatile prve generacije bez imalo znači poteškoće bez imalo poteškoće, da nam olakša da praktikujemo din islam na našim prostorima, da nam olakša da ustajemo u vjeri do naše smrti i da nas izvede sa ovog dunjalka, da je on te barek i vatala zadovoljan s nama, da oprosti nama našim roditeljima, svim muslimanima, da naše safu ujedini srca zbliži na istini, Na kraju subhanak Allahu hamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka tubulik Da vas Allah dželle nagradi što se odazvali i poslušali ovo predavanje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.